บุ๊กทูแปดสิบอสมเดสตคำคุณศัพท์สามปรีเดวีทรีเธอมีสุนัขหนึ่งตัวอนาอิมาพซาสุนัขตัวใหญ่ปาเซ velik เธอมีสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตัว Ona ima velikog psa. เธอมีบ้านหนึ่งหลัง Ona ima kuću. บ้านหลังเล็ก Kuća je mala. เธอมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลัง Ona ima malu kuću. เขาพักอยู่ในโรงแรมหนึ่งแห่ง On stanuje u hotelu. โรงแรมราคาถูก Hotel je jeftin. เขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูก On stanuje u jeftinom hotelu. เขามีรถหนึ่งคัน On ima auto รถราคาแพง Auto je skupo เขามีรถราคาแพงหนึ่งคัน On ima skupo auto เขาอ่านนิยายหนึ่งเรื่อง On čita รมันนิยายน่าเบื่อรมันเยดอสาดันเขาอ่านนิยายน่าเบื่อหนึ่งเรื่อง o อนชิตาดอสาดันรมันเธอดูหนังหนึ่งเรื่องอ o น a กลดาฟิล์มหนังน่าตื่นเต้น Film je uzbudljiv.